Gurekin Janin Beiri eta Muriel Lukanti, egunon zuer. Egunon. Hala beraz, eh, aktualitateari eh, eratzunen dugu bere atzoko behia baita, Julen Muzika Espainia erabaki baitu hauzitegi administratiboak, Julen Muzika Frantxez Lujaldetik joaiteko agindua edo manua aplikatu dakote, eta Maritxu Paulus eh, abokatak behiztatu dauku errekursoa baztertu dutela, beraz, iardokitzia arrestatzea horren ondotik, Janin Beiri? Be, gauzak segitzen dutela beti uh, berri Hala, ez dela, julenek bazuen dosier bat eh, onart, eh, onartzen altzutena, bere familia hemen iparaldean da, bere kondena bukatu du, eta besegitzen dute. Beti bezala, nik aipatuko dut, uh, mendekua, diuntan ere, mhm, guretzat guretza ez asekulan bukatua. Muriel Kantiz? Ez da, mm. bak, bai eta espainaratzia jaanik eh, preso baitzen. Bai, eh, egia askotan salatzen ditugu la oso egoera eh, kondena oso luzteak eta abar, eh, eta eh, askotan azten ditugu lako neurri tiki kakotzen artean uh, oiekin, uh, usteltzen al eh, dutela uh, familien eh, bizitza uh, jende asko asko debeku horrekin bizitzea behartua da eta oso zaila da ikusi dugu julenena, ikusi dugu ere uh, iabete hontan bat atxilotu zutela uh, Parisen bere mutil laguna ikustera joan zelako urteak uh, pasa zituen ikusi gabe eta atxilotu ute eta zartzi gabeteko kondena eman uh, basakeria guretzat. Joan den aste hartian indarrian sartu da Europako lege bat, eh? preso batek bere hialdean betetzeko bere kondena. Printzipioz berri ona dela hori egiten alda, eta egiazki ez da ala, zenta frantzian eh, diren bergoita amasei preso Espainiaratzia ipatzen da, kondena betetzeko Espainian, eta giza eskubide nazioarteko eguna dela eta bake prozesua kondutan hartuz, presoen eh, egoera obetu ote da? Ez, guretzat ez da obetu okertu da. Eh, Horraipatzen da batzuek eh, haien uh, egira joiten aldirela, baina Espainiarat bidaliko dituzte, bez hori guretzat zer nahi gisa ez da berri ona, badakigu zertan diren <clears throat> Espainian, bez pentsatzen alda, uh, ala, adibidez baditugu bineska bapomen, eta ni personalki pentsatzen dut bapometik ateratzen balin ba dira puerturat joaiteko izanen dela bez ez dira ez dugu ezaki fen badakigu biziki ongi eh, Espainiak zer eginen duen eta badakigu ere eh, Frantziak eh, zer sekatzen duen ez du ez da mm, konflikt berak ez du onartzen uh, bere konfliktoa dela ere, bez uh, frantziaren zat, uh, presoak, uh, presoak ateratzen bali mandira frantziatik, hala, lasaiago izanen dira. Baina berden buran, Uh, gure presoentzat, hemen iparaldeko presoentzat, badakigu zer, zer egiten duten. Hala. Legedi hori, ez dute segitu nahi, baldintzak ahontez berdinak baitira Frantzian eta Espainian? Muriel Lukantiz. Bai, baldintza ezberdinak uh, batez ere kondenen mailan, eh? eh sigur, uh, sigur izaiten aldira Espainiaratzen baituzte hula, kondenak uh, asko luzatuko direla, uh, besten artean erretentzio uh, kalkulo uh, arengatik uh, Espainian oso ezberdina dena. Uh, badira ere... E, kartzelako baldintzak, naiz eta uh, janinek erranduen bezala, frantzian ere uh, dispertsatzen dituzte, urruntzen dituzte, batzu isolatzen dituzte ere, enfin, ez gira esaten ari asko dela frantzian, esaten ari gira, lege hori aurkazten dute uh, presoen eskubideen aldekoa bezala, eta badakigu... Uh, uh, eh, oitura handia dugu haien trampekin eta badakigu erabiliko uh, dutela beste zerbaiten zat momentuz. Eskatzen duguna, uh, ez dakigu zehazki Frantziak zertan, Frantzia zertan den zer erabaki duen, eskatzen duguna da uh, presoen iritzia eta naia errespetatzea. Ipar Euskal Herrian urbilketa ipatu da, gauza berri autetxen aldetik, ere amnistia itza jalida berriki. Urratxo, hori autetxen aldetik, nola hartzen duzu, janin behiri, jakinez egoaldean, ez dela bat ere alderdi politikoen hartian? Ez autetxek uh, eh, uh, eh, izenpetu duten testuak guretzat biziki importanta da. Eta hor, familian izenean, eta eskertzen alditugu. Eta egia da, hor, urbilketa galdegitia, preso, eri presoak, uh, libratzea hori hori da galde egiten duguna, eta um, gizarte normal batean egin behar dena ere. Hori guziak ez dira opariak, hori dira, hori guziak dira legeak aplikatzea eta guri ere aplikatzea. Bez biztan dena hori importanta dela. Giza eskubidean nazioarteko eguna da eguna, abenduaren amar eta mm, justuki horren aipatzeko etxerat eh, euskal preso eta ieslarien senide eta lagunen elkarteko bikide ditugu Janin Beiri eta Muriel Luikantiz. Eta ipatzen eh, ginuen, eh, ipar euskal herrian nunbait eh, be, aldatu zela egunetan, eskertu dituzu emengo haute txiak janin behiri ostion, aldiz ego euskal herrian egoera ezberdina da, eta ipar euskal herrian eta ego euskal herrian arteko lotura hori konpontzeko bide hortan, bi kontra badira, bi ere muen artian, kantiz. Bai, momentuz oso ezberdinak dira eh, egoerak. Iparaldekoa rekin barkatu bukatzeko gehitu nahi nuke eh, bai oso importantea dela haute txien urratxori, eh, ez bakarrik gure aldarrik apenak banatzen dituztenak uh, osoki, uh, banatzen dituztelako, baina baita ere uh, kokatzen delako Eh, haien adierazpena konponbidean, ez? Eh, eh, egoera guztiak planteatzen dituzte eta konponbide guztiak ondorioen guztiak planteatzen dituzte hau da uh, bai orain askatu behar direla eh, egoera uh, urgentetan direnak, baina eskatzen dute ere legea egokitzea beste guztiak ateratzeko, prozedurak bertan ustea iaslari guztiak sartzeko eta jasien diren guztiak sartzeko. Hori da zinez eskertzen duguna eta onat iristeko eginden uh, uh, lana ere eskertzen dugu biziki, eh, hori uh, da behar duguna, ez hola neurri solatuak egoera batzuei erantzuteko, baizik eta zerbait uh, konponbide oso urunz joaiten den zerbait, eta hori da lortu izan dena iparaldean. Egoaldea aipatzen ginoan, eh, jakin dugu PNV ez dela joanen eh, urtahilean presoen eskubiden alde eginen den manifara, jaz joan ziren, bon, baldintzak ez ziren ahas berdinak, baina um, kontsentsuaren gibelatze bat bada hor, behar da beti borrokatu horren lortzeko? Fen borrokatu ezakit, uh, eh, nik fen, ni personalki eran hori uh, PNV-ren uh, dela, Eh, konponbidea benik ez dut nusin esten, haiek sekatzen dutela, hala. Zenta ikusiz eh, bo, egoaldean eta iparaldean ere. Benik badakit uh, eh, se askan adibidez lan egiten dutala pene ubeko kide batzuekin eta orain jende horiek ez ditugu bate ikusten, hemen ere uh, iparaldean, Eta bon, badakigu ez, ez, ez direla... Numbre handian, baina alaike, badira militante batzu, eta eiek hemengoak ere segitzen dute, be, egoaldeko aginduak hori egan ezake. Eta horiek egun gurekin ez izaitia hori biziki triste da, triste. Baina egan ezak ere haien arrazoa dela zuen txalaketetan uh, eh, bestiak beste ere eh, sakabanaketa, uh, barriatzea, eta or, nire banuan badira larrikapen horiek, nola geldi arazi uh, eh, bederen uh, barriatze hori, sakabanaketa hori? Segitzen baitute uh, desmartza horretan. Bai, eta pentsatzen ez balin bagira gehiago mugitzen, eta jendia gure ondoan ez balin bada biltzen, Eh, hortan uh, segituko dutela. Nik pentsatzen dut errantzun bakarra, eh, adibidez egun emaite, errantzun bat emaiten aldela, numbre handiz dit, uh, dinez bai honako erriko etxaren aintzinean. Eipatuko dugu. nik uste dut hori guk erran behar dugula aski. Aski eta hori uh, etengabe. Pentsatzen dut uh, beretik dinen dela errantzuna. fena erantzuna edo indarrak biltzen balin baditugu zerbait lortuko dugula. Prezeski nire banoa gure eskudago erri mugimenduetarik heldu dagakoa? Bai, bai, hori segur, segur. Eta pentsatzen, bo, aipatzen ginuen hor haute eh, eh, gutuna, pentsatzen dut ere eh, gure ondoan hemen badirela jende batzu, prez direnak zerbait egiteko, zenta, bon, ez dira denak, uh, badira demo, egiazko demokrata batzu. Eta horiek, nik nahi dut pentsatu jende horiek martxan ezagir direla denbora hartu dute, denbora eman dute hori egiteko, eta martxan ezari barlin badira ere, da batzuen uh, lanari esker. Bikasu konkretuan hartzeko, uh, urte betetze iluna, urte, nama bost urte um, arkaitz saez eta aratz gomez preso direla, iparaldekoak dira, Espainian, bat Galizian, beste Andaluzian preso, eta ge, kitaldi bat ere antolatuko da horien sustenguz, Hor, legedi hori eipatu duguna, Europatik berri hona dea horien dako, Ea berri hona den aian hori ez dakit. Uh, bai, ekitaldi hori importantea izango da, oroitarazteko mundu guztiari zen eta erresada aztea. Uh, eh, ama bosturte horiek direla familia horien zat ama bosturteko infernu bat. Uh, eh, dispertsuarekin, isolamenduekin, torturekin, uh, infernu utxaz da beste itzik eta uh, olako modu batez sustengatzea oso importantea da. Gero legi dialdi buruz komplikatua da guretzat ez da gaida hori ez gira dituak hortan, edef senideok. Uh, eh, badakigu bistan dena borroka juridikoa oso importantea dela, baina oso argi dugu uh, berriz ere Ez dela zinez hortan gakoa, ez, gure arazoaren, konponbidearen gakoa da oraintxe dugun bezala mobilizazioan. Legal, mugituko dira nahi dugun zentzurat uh, aski mobilizatzen girenean oso hori oso argi dugu. Nena intuzke ere aipatu badira beste lau uh, kide ez ditugunak Pentsatzen du aldi uroz izena atera behar dela da um, dira xistor uh, Jonkepa. Uh, eta unaipa jotena. Eiak eginen dute uh, aurten, ogoita bost urte presondegian, eta badakigu denok, uh, badakigu batzuek egon direla hor unai uh, beti andaluzian dela, puerton, eta unai adibidez uh, bera tortura ez du ba, bakarrik astapenean ezagutu, etengabe, etengabe torturatzen dute. E, Frantzian ere badira bizan dena eh, itzalguneak, Ibon Fernandez iradirentzat, esklerosia baduela horretarzen dugu, epaileak irugarren mediko azterketa galdein du, zergatik tratu hori jakinez azterketa batekin askilitzatekela, legez, e, legiak dion bezala, eta be, bake prozesu hortan beste ostopo bat, mirir gandiz. Honek erakusten du eh, etengabe gaiten duguna, hau da, bai legeak badirela, baina bestentzat gure, gure kasutan erabaki politiko utsak direla, zer hori egin dute badira espektatibak, uh, beldur artean izaitea denbora irabazteko modu bat, uh, Behar ba, e, eh, trasladu masibo horiek martxan ezari arte, beldrugira ibon bidalia izaitea espaniarat, edo segitzea hor emeki emeki hiltzen bere kartzela frantzesan, erabaki hori guretzat ulertezina eta onartezina da, eta eskatzen diogu bere haien lege kusne hori aplikatzea ibon kalean izan beharko zen. Mhm. Nazioarte mailan, egun eh, errandugu giza eskubideen nazioarteko eguna, janin behiri, etxerat eskal presuen familien elkarteak oiertzun baten e ukaiteko, egiteko zer egin? Nazioarte mailan. Beti uh, erri, erriko indarrak bultzatu? Bai, pentsatzen dut. Eta gero, bon, hori ipatzen duzuna, ba, baditugu alaike eh, munduan mundu eh, lagun batzu eh, la, mobilizatzen direnak, hor berrikitan egongira mm, Argentinako hiru emaztekin, Uh, hiru emazte horiek dindira bai honarat uh, gurekin egoiteko, pasatu dituzte uste dut bi haste ere goaldean, eta um, eiak egiten dute uh, guti dira talde txiki bat mutatu dute, iruak ziren medik, uh, eh, medikoak, bon, psikiatrak, eta, eta hiru emazte horiek arrastatuak izan ziren eta torturatuak. Eta adibidez, hiru pertsona horiek ni ahitzen nau, zonbat eh, zelan egiten duten, ze kontaktu hartzen uh, duten, eta onun eta denetan. Eta pentsatzen dut, uh, pixkanaka, pixkanaka, gure egoera ezagutuko dela, eta, eta denetan. Baditugu, baditugu sustengoak baina adibidez irratietan eta telebistetan, bon, iguri irratian bai, baina <laughs> bestetan be, ziroino pasatzen eta hor berrikitan erizan Parisen eta hori atzoa ipatzen nuen kideri. Parisen azken ostiralean bildu dira egun pertsona metro menil montan, plazatiki batean, a, a, gure goera aipatzeko, uh, paperak ba, banatzeko eta ba, bada sustengoa. Eta frantzian ere pentsatzen dut.